In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissime celestis milicie, Sancte Michael Arcangeli, defendenos in prelio adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebraron arum contra spiritualian, ne quixie in celestibus beni in auxilium hominum quos deus ad imaginem similitudine suae fecit et a tiria tiranite diaboli emit presio magno te <clears throat> custodinet patronum santa venerator ecclesia Tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. De precare Deum pacis ut contra Satanan sub pedibus nostris, ne ultra valiat captivos tenere homines. Et ecclexie nocere, offer nostras preces in cospecto altissime ucito anticipe nos misericordie Domini, et apprendas draconen, serpenten anticum, qui est diabolus et satanas, et aligatus mitas in avisus, cum non seducat amplius gentes. In nomine Iesu Christi et Domine nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei Genetricet Maria, Beato Micaeli Arcangelo, Beatis Apostolis Petro et Paulo et Omnibus Santis, et Sacra Ministeri Nostri Autoritate Confisi, ad infestationes diabolice fraudis repelenda securi agredimur. Exurga deus et dissipentor inimici teius et fugiat qui oderon euna facet eius. Sico deficit fumus deficiam, sico fluicera a facia ignis sic periam peccatoris ad facia Dei. Ece, cruce Domine fugite partes adverse. Vicit leo de tribu iuda radix Davide. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modon esperabimus in te. Exorcizamus te ovnis in mundi spiritus, ovnis satanica potestas, ovnis incursio infernalis adversari, ovnis legio, ovnis congregatio, et secta diabolica, in nomine et virtute Domine nostri, Iesu Christi eradicare de fugare Dei, Ecclesia, ad animabos ad imaginem Dei, condites ad precioso divini agni sanguini redemptis. Non ultra audia serpens calitissime, de cipere humanum genus Dei Ecclesian persequi, ac Dei electus escutere cribare sicut triticon, imperativi deus altissimus, cui in magna tua superbia, te simile naveri aduc presumes qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnisiones veritate venire imperativi deus pater imperativi deus filius imperativi deus spiritus sanctus imperativi christus eternum dei verbum caro factum qui pro salute generi nostri tua invidia perditi Humiliabis emetipsum factus obediens usco ad mortem, cui ecclexian suan edificabis supra firman petran, et portas inferi adversus eas nunquam esse prevalituros edixit. Con ea ipse permansurus, omnibus iebus usco a consumationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, omniunque Christiane fide misteriorum virtus, imperativi excelsa, de genetrix Virgo Maria quae superbissimum caput una primo instanti immaculate sue concepciones in sua humilitate contribi. Imperativi fides santorum apostolorum Petri et Pauli, ceterorum apostolorum, imperativi martirum sanguinis ac pia santorum exantarum omnium intercessio. Ergo, Draco et omnes leio diabolica – adjuramus te, perdeum vivum, perdeum verum, perdeum santum, perdeum qui sic dilexit mundum, ut filium sum unigenitum darit, ut omnes qui credit in eo non periat, sed abiat vitam eternam, cetsa de cipere humanas creaturas, e usque, e isque eterne perditiones venenum propinare, Desine Ecclesiae nocere ellos libertate laques ingicere. Vade, Satana, inventon et magister omnes fallacie, hostes humanes salutis, dalocum Christo in veniste de operibus tuis, dalocum ecclesie uni, sante, catolice, et apostolice, quam Christus ipsia coesivi sanguine suo, Humiliare su potente mano Dei contra e defuge. Invocato a nobis santo e terribili nomine Jesu. Quen infere tremon, cui virtute celorone potestaten, E dominaciones subjectes un, Quen querubin et serafin, indefesis vocibus laudan dicentes. Santos, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth. Domini exaudi oraxione mian, e clamor meus ateveriat. Dominus bobiscum e cun spiritu tuo. Oremus, Deus celi, Deus terre, Deus angelorum, Deus arcangelorum, Deus patriarcharum, Deus profetarum, Deus apostolorum, Deus martyrum, Deus confessorum, Deus virginum, Deus qui potestate in abis donare vitam post mortem requer, requen post laborem, quia non es Deus preter esse potes, nisi tu creator omnium visibilium et invisibilium, cuyo regni non erit finis. Humiliter majestatis gloriae tue supplicamus, ut ab omni infernali un spiritum potestatis lacio deceptione nequitia non potenter liberare et in collo mes custodire digneris per christum domino nostrum amen ab insidias diaboli libera nos domine ut ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire te rogamus audi nos ut inimico sante ecclesiae digneris te rogamus audinos Magnificat anima mea Dominum et exsultabit spiritus meus in Deo salutari meo quia respexit humilitate in ancile sue, ece enin ex hoc beatan medicen ovne generationes, quia fecit mici mania qui potens es, et santo nomen eius, et misericordia eius a progenim progenis timentibus eum, feci potentia in imbracio suo, dispersi superbus mentes cordi sui, deposi potente de sede ed exaltabit humiles.' es oriente sin plebis bonis, et imises imisi tinanes, sucepit Israel puerum sun, recordatus misericordiae sue. Sicut locutus es ad patres nostros, Abraham et semini eius in segula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper et in secula seculorum. Amen. Benedictio Dei Potentis, Patris, et Filii et Spiritus Sancti, descendant super vos et maniat semper. Amen.